можа падацца на першы погляд что вельмі вялікая адлегласць тэмаў ад старэння ў чарвячках напрыклад да рэгулятарных сетак у падацытах да бесінтэзульна валакну насамрэч гэта ўсё <laughs> больш-менш адно і тое ж да гэта вучыць дзіўна і смешна але гэта так э, для сістэмнага біолага ўсё ёсць сістэма да а Вітаю! Я Аня, і я біялагіня. Вітаю, я Тимофей, і я даследую біялогію. І гэта падкаст Біябурбалка, у якім мы адказваем на простыя і складаныя пытанні пра біялогію і навакольнае асяроддзе. У першым выпуску гэтага сезону мы вырашылі распавесці пра біёлагаў, лаўрату сёлетняй нобелеўскай прэміі ім далі прэмію за адкрыццё мікрарынка і яе ролі ў пост транскрыпцыйнай рэгуляцыі генаў. Мы ўжо разбіраліся крыху у мінулым выпуску, што гэта такое, Але нам вельмі пашанцавала выйсці на сувязь з беларускім вучоным Тимофеем Падвіцкім, які зараз вывучае генна-рэгуляторныя сеткі ва універсітэце Кёльна і мы спадзяемся сёння ён нам раскажа больш цікава і падрабязна про тое что такое рэгуляцыя працы генаў і навошта яе вывучаць супер все так <laughs> толькі канешне ж пачнем мы не з гэтага а традыцыйна пачнем мы э, з апытанкі біёлагаў як яны дайшлі да <laughs> жыцця такога што іх пацягнула на біофак і, і як зараз складваецца іх навуковая кар'ера. Раскажы Тимофей, чаму ты вырашыў стаць біёлагам? Як заўжды трэба глядзець у дзяцінства да, у самы ранні перыяд развіцця. Мабыць, кожны чалавек у пэўны момант жыцця зразумеў, што мы не вечныя і што людзі паміраюць жывёлы паміраюць і што мы таксама калі-небудзь памрэм І вось тут мне стала вельмі цікава ўвогуле А чаму мы паміраем і як гэта адбываецца ўвогуле Ну канешне спачатку я <laughs> нічога не веду пра біялогію гэта было Мабыць яшчэ пачатковая школа але вось гэта першасная матывацыя зразумець чаму мы паміраем і як магчыма гэты працэс можна запаволіць і спыніць яна было вось тым самым першым э, каменнем <laughs> маім падмурку э, цікаўнасці да біялогіі потым ужо у э, старэйшых класах я вучыўся ў фізмаце насамрэч і амаль усе мае аднакласнікі збіраліся паступаць у РТі вывучаць праграмаванне але у нас быў вельмі класны выкладчык па біялогіі так что роля як бы настаўніка да заўжды э, ну нельга недооценньваць она вельмі вялікая даволі цікавы факт что ты навучаўся на фізмаце так? Так. але так. дзякуючы добраму настаўніку біялогіі ты стаў біёлагам так? дзякуючы кепскаму яшчэ... настаўніку матэматыкі я не стаю <laughs> Ясна. Я Ясна, потім... то були антагоністи такі, да, які ўраўнаважылі твоє жыццё так, у пэўным Так, кіру. так, менавіта. І гэта, канешне, крыху э, сумна. Ёсць праблема ўвогуле выкладанні натуральных навук і асабліва матэматыкі на школьным узроўні. Калі э, акцэнт робіцца на нейкіх метадах і вылічэннях і не даецца разуменне ўвогуле, чаму гэта, што гэта, навошта гэта? Так, ёсць такая праблема праграмы наогул школьнай адукацыі я мару што мы агульнымі намаганнямі яе калі-небудзь вырашым і што будуць звязаныя паміж сабой школьныя прадметы дзецям будзе зразумела навошта як ведаш мы задавася так. пытаннем я там збіраюся быць біёлагам навошта мне матэматыка і потым ты паступаеш на біфак і такі Опа матэматыка І ўсё роўна на першым курсе ты яшчэ не да канца разумееш, навошта на табе трэба, таму што ўсё роўна табе выкладаюць менавіта як матэматыку не прывязаныя да канкрэтнай тваёй сферы. Вось А шмат у якіх краінах ужо практыкуецца інтэрдысцыплінарнасць. Э, mm э, -hmm. Калі сувязі паміж рознымі дысцыплінамі, грубо кажучы рознымі прадметамі ў школах яны больш відавочныя. Добра, мы разабраліся з э, тым, што ты пайшоў вывучаць біялогію, біялогія, навука пра жыццё у першую чаргу таму што <laughs> э, хацеў зразумець навошта у канцы гэтага жыцця яго скончваць да, паміраць вучэнне так. жыцця пачалося вось такога адваротнага боку як паўплывала гэта зацікаўленасць менавіта смерцю <laughs> на mm -hmm. вывучэнне біялогіі падчас вось твайго навуковага mm -hmm. яна заўсёды са мною гэтай цікаўнасць конкретно кажучы тэарэтычную працу пасля трэцяга курса я якраз таки вырашыў пісаць по біялогіі старэння у той час гэта пачатак 2010х гадоў да ужо гэтая тэма пачала набіраць папулярнасць але гэта была моя тэарэтычная праца і на жаль у беларусі не было магчымасці <laughs> працягнуць яе у накірунку нейкай лабараторнай практычнай помнай працы І таму я пачаў шукаць новага кіраўніка і пераключыўся ў выніку на абсалютна іншы аб'ект даследавання і тэму. І сваю дыпломную я пісаў па біясінтэзу льна валакно. Ух ты, біясінтэз і льна валакна. Бо э, льно валакно гэта ж проста цудоўная рэч, з якой робім тканіны, матэрыялы для будаўніцтва. Карацей, такая культура ну, вельмі важная і ну, так для для Бел... беларусі да. uh <laughs> -huh, uh -huh. расскажы мне чаму ты сказаў што старэнне нібыта цяжэй вывучаць у беларусі чымся лён ці правильно я цябе зразумела ці не uh -huh. па-першае Мачыма гэта зараз не так і старэннем у беларусі цікавіцца больш людзей ёсць лабараторыі якія яго даследуюць але у тут той момант я не знайшоў лабараторыі з нейкімі цікавымі публікацыямі якая б займалася старэннем А вось лабараторыя якая займаецца льном я знайшоў можна ўвогуле сказаць что у акадэміі навук беларускай большасць накірункаў яны ж такія прыкладныя Алён угу. гэта нібыта ну вельмі прыкладная рэч наконт біялогіі старэння я б сказаў проста яна не была такой бачнай то і не было кіраўнікоў якія займаліся бы сур'ёзна гэтым пытанням Гэта якраз такі таксама да пытання таго што навука гэта рэч глобальная і часто такое бывае што навукоўцы яны абіраюць не краіну для жыцця а тэму якую яны будуць вывучаць под гэтую тэму ўжо шукаюць лабараторыю падаюць яе заявкі з'язджаюць у тую краіну у якой гэтая тэма вывучаецца і вось у цябе я так разумею адбылася таксама нейкая падобная сітуацыя чаму зараз ты ў кёльне а не займаешься ільном э, у беларусе ну адной э, з матывацыі ввогуле працягнуць адукацыю было разуменне недзе ну напрыканцы напісання маёй дыпломнай працы што мне не хапае э, ведаў по біінфарматыкі Так, насамрэч пра біінфарматыку мы трошкі ўжо размаўлялі, калі ў нас у выпуску была слава Хаўратовіч. Але я нагадаю, што лабараторныя метады яны так скакнулі наперад, што біёлагі паспелі атрымаць шмат шмат шмат дадзеных, напрыклад, паслядоўнасцяў ДНК. Але застаўся этап прачытання аналізу гэтых дадзеных, што мы з гэтых паслядоўнасцяў, можем даведацца mm -hmm. і вось аналізам гэтых дадзеных займаюцца ўжо фактычна інфарматыкі праграмісты але яны павінны ведаць таксама біялогію і звычайна гэта біёлагі якія далучыліся яшчэ і на праграмістаў і завецца увесь гэты направак э, біяінфарматыка і ёсць нават такое падзяленне такі сленг сярод біёлагаў на мокрую і сухую лабараторыю. Мокрая лабараторыя гэта калі ты працуеш з прабіркамі, менавіта з хімічнымі рэчвамі, А сухая лабараторыя гэта калі ты аналізуеш дадзеныя, якія атрыманыя ці тваімі супрацоўнікамі ці нават вучонымі з іншых розных лабараторый і яны захоўваюцца ў міжнародных базах дадзеных. Угу і ты кажаш што гэта быў 2060 год і біінфарматыкі ў беларусі яшчэ тады і не было не гэта быў уже трошки пазней 12 11 12 біінфарматыка як бы была але не было школы біінфарматыкі нейкай экасістэмы да дзе ты бы мог э, задаць пытанне параіцца так і таму ты вырашыў паступаць у магістратуру за мяжу так як гэта адбылося ці <laughs> цяжка гэта было Ну у маім выпадку я пачаў шукаць просто нейкія праграмы падтрымкі фінансавай для ўсходняй Еўропы і я знайшоў одну праграму якая выдавала гранты на навучанне у магістратуры бакалаўрыаце для краін усходняга партнерства мне здаецца тады гэта так называлася я знайшоў інфармацыю ў інтэрнэце падаў усе дакументы неабходныя прайшоў там некалькі цыклаў інтэрв'ю спачатку онлайн потым фізічнай прасторы і атрымаў гэтую падтрымку фінансавую Я вучыўся ў Швецыі і у Швецыі навучанне для неграмадзян еўразвяза платнае. Мне патрэбна была гэта фінансавая падтрымка, каб аплачваць навучанне, але я не ведаю сітуацыю зараз мне здаецца, напрыклад, у нямецчыне шмат якія праграмы яны бясплатныя нават і для неграмацянкі развяза Так, праграмы існуюць і нават э, з улікам усёй невясёлай сітуацыі ёсць э, праграмы падтрымкі менавіта беларускіх студэнтаў так. скажы тады калі ласка яшчэ пра мову таму што вось ты сказаў Швецыю я такая на якой мове ты там навучаўся наогул я на ангельскай мове навучаўся і я вучыў шведскую таксама але гэта была моя власная зацікаўленасць гэта не было патрабаваннем уступа і навучання ў Швецыі Зразумела, то бок э, яшчэ раз я хочу просто падкрэсліць для людзей, якія зараз э, збіраюцца паступаць і там вучацца ў школе і думаюць, навошта ім ангельская. Дык так вось ангельская гэта міжнародная мова камунікацыі. І нават каб э, вучыцца ў Швецыі ангельскай хапае. Калі вы будзеце працаваць нават у Беларусі не з'язджаючы нікуды, шмат літаратуры, слухайте ну немагчыма напісаць нават працу курсавую без чытання англамоўных так. артыкулаў ты вернемся скажи э, вось навучаўся ты у магістратуры у Швецыі а зараз ты ў кёльні як mm -hmm. так адбылося что ты ў Швецыі трапіў кёль ідзе адна і тая ж гэта тэма даследавання mm -hmm. я трапіў у кёльн калі прыйшоў час пісаць магістрскую і я пачаў шукаць тэмы лабараторыі і зноў такі узгадаў пра сваю зацікаўную старэннем Ну я просто забіў пошук даследавання старэння у Еўропе групы які гэтым займаюцца і адно з першых месцаў дзе мне адказалі гэта быў універсітэт Кёльна Гэта група дзе я і па сённяшні э, дзень працую і такім чынам я пісаў э, працу, германии магістрскую хотя у меня было два кіраўніка один у швеции один у германии и пораніўся я у швеции але э, непасрэдна э, моя праца была ў германіі лухай а ты вяртаўся вось павучыўся табе інфарматыцы і што і вырашыў што ўжо і добра жыць <laughs> у Европе ці вяртаўся Слухай я вяртаўся мне ж была адпрацоўка як мабыць у большасці людзей якія на ага. бюджэце вучыліся і я як законапаслухмяны грамадзянін мусіў адпрацаваць пэўны час дарэчы калі меня была магістратура адзін год і гэта была моя камандзіроўка доўгатэрміновая так дамовіліся что я так так так то бок это насамрэч мне у адпрацоўку было залічана але мне так. яшчэ один год заставаўся і я вярнуўся працаваць у інстытуце генетыкі цыталогіі дзе я пісаў як бы дыплом і быў добры э, добрыя стасункі з кіраўніком навуковым вось гэта цікавая праца па льну і даволі плённа мы яшчэ пасупрацоўнічалі э, можа быть я як бы і застаўся у беларусі працаваць але ну по-першае гэта конечно не матэрыяльны стан жахлівы і другое ўсё ж таки адсутнасць той самой школы біінфарматыкі бо я адчуў як бы гэты э, смак біінфарматыкі так мовіць але я таксама зразумеў наколькі шмат я не ведаю і колькі мне яшчэ трэба вучыцца і таму ты вырашыў што ўсё ж таки трэба вяртацца ў кёль так а І таму мой план быў першапачатковы <laughs> такі, што я вернуся ў кёльн что я э, напишу там сваю працу і потым вернуся у мінск mm -hmm. Вось ён не зусім спрацаваў але до апошняга моманту я спадзяваўся что гэта магчыма калі будзе магчымасць вярнуцца ў мінск ты готовы зрабіць у мінске школу біінфарматыкі я то что готовы ну як бы я буду першы у шэрагу ты Але з улікам развіцця ўвогуле тэхналогій і усяго я б мабыць э, нават сышоў больш у адукацыю школьную і менавіта вось okay. Так. падрыхтоўку людзей якія здольныя незалежна мысліць бо гэта як бы грунт на якім расце потым усё і навука і тэхналогія інжынерыя без гэтага нічога не будзе мяне цікавіць гэтая тэма хаця канешне і і навука і навуковыя даследаванні беларусі я спадзяюся расквітнеюць прыйдзе час то бо э, так. ну відавочна што патэнцыял класны так я не спадзяюся я гэта ведаю <laughs> добра пагаварылі пра філасофскія тэмы давай перайдзем тады на тэмы навуковых тваіх даследаванняў ты расказваў што у магістарскай ты закранаў нейкім чынам як ты яго называў сайнер абдарис элеганс але мы можем яго называть як заўгодна тому что гэта латынь і ангельское ага. вымаўленне гэта э, не канон так чарвачок гэта круты вывучэнне яго прынесла прэмію тром нобелеўскім лаўратам расскажы чаму ты ім займаўся і чаму ён круты для вашего даследавання Ну я ім займаўся таму што гэта такая агульнапрынятая мадэль для даследавання розных біялагічных працэсаў э, ну у тым ліку старэння Ён такі класны, таму што яго вельмі лёгка падтрымліваць у лабараторыю. І таму, што ён так доўга ўжо выкарыстоўваўся для даследаванняў, ён вельмі класна даследаваны. Па-першае, у яго фіксаваная колькасць клетак у арганізме. І угу. літаральна кожная клетачка мы ведаем, дзе знаходзіцца, якую функцыю выконвае. А ну і канешне, такі маленькі чарвячок жыве э, вельмі кароткае жыццё. То бок у яго mm. прыблізна 20-30 дзён працягла жыцця і адпаведна калі ты даследуеш старэнне гэта вельмі зручна <laughs> Таму что ты можаш лёгка нават там ну на працягу сваёй магістарскай э, паставіць нейкі эксперимент я вывучаў змяненне актыўнасці генаў у старэйчай папуляцыі чавячкоў <laughs> то ну, <laughs> <laughs> так э, то бок э, калі ён колькі ты кажаш ён жыве э, ну прыблізна там 25 дзён папуляцыя чарвячкоў гэта чарвячкі якія жывуць з табой ужо месяц жыццё ты прыходзіш кожны дзень так ну у нас былі дадзены не толькі са старых чарвячкоў у у нас былі дадзены з чарвяшку якім быў один дзень 4 7 15 і 23 то бок ўжо зусім стары і мы глядзелі як актыўнасць генаў змяняецца на працягу жыцця чарвячку як часта параўноўваюць ДНК у нас гэта нібыта кніга рэцэптаў дзе знаходзяцца ўсе рэцэпты для ўсіх э, бялкоў і э, працэсаў які адбываюцца ў нашым арганізме і яна аднолькавая ва ўсіх клетках яна аднолькавая у нас там і ў нейронах яна аднолькавая у нас і у страўніку нягледзячы на гэта відавочна што у нас э, по-рознаму выглядаюць клеткі страўніка <laughs> клеткі нервнай сістэмы гэта адбываецца таму што не ўсе гены актыўныя у кожнай клетке ці э, скажем у пэўным тыпе клетак будзе актыўны пэўны набор генаў То бок, як мы і казалі ў папярэднім выпуску, але для тых, хто не слухаў выпуск, ёсць гены ў клетцы, якія ўключаныя і ёсць якія выключаны. Менавіта. І тут можа быць, мы якраз успомнім цэнтральную догму біялагічную, што ў нас інфармацыя, якая захоўваецца ў ДНК, потым счытваецца ў малекулу РНК. Гэты працэс называецца транскрыпцыя і потым з гэтай молекулы рынка ўжо э, інфармацыя счытваецца у бялок і гэты працэс называется трансляцыя і ўжо непасрэдна бялкі звычайным выконваюць э, нейкія функцыі у клетке ну не заўсёды рнк таксама можа мець э, нейкія ферментатыўныя каталітычныя функцыі ну так ось э, якраз выключэнне вы разбіралі ў мінулым выпуску калі казалі про мікрорынка І вось скажы ты вывучаў гэтую актыўнасць генаў то бок якія гены ўключаныя якія выключаныя і якім чынам зараз у нас і існуюць такія метады малекулярныя біялагічныя які дазваляюць нам даведацца пра актыўнасць усіх генаў у клеткі ці ў, ў наборы клетак і гэтыя метады э, маюць агульную назву транскрыптомік А вось гэты працэс перапісывання з ДНК у РК называется транскрыпцыя і транскрыптоміка адпаведна гэта такое даследаванне дзе мы вывучаем узровень транскрыптаў усіх генаў колькі копій РК таго ці іншага гена у клетцы ў дадзены мог і то бок атрымоўваецца што ген больш актыўны калі з яго больш робяць копій і больш робяць бялку так а калі я напрыклад выключаны зусім то з яго наогул не робяць РНК не робяць белок а ёсць яшчэ варыянт такі пасярэдзіне да кліент актыўны але ў пэўную там фазу жыцця клеткі і таму гэтых копій РНК не шмат і яны у пэўны час толькі з'яўляюцца так Ну я зразумела, што ў чарвячка цэнрабдзіцеся элегант сістэму вывучаў, якія гены на якой стадыі яго жыцця актыўныя, а якія не пакажашы. Так. Як так. гэта звязана са старэннем і як потым мы гэта можам выкарыстоўваць? Як бы любыя змены, якія адбываюцца ў арганізме, якія звязаны карэлююць э, з працэсам старэння, яны патэнцыйна ну два варыянта яны ці наступствы старэння ці прычыны угу. то бок калі мы ведаем што нешта змяняецца са старэннем мы можемм сфармуляваць гіпотэзу што гэтая змена яна уласна кажучы ёсць адна з прычын старэння і калі мы гэтую змену неяк адменім ці паменшым то мы і сам фенатып зможам спыніць да сам працэс старэння бо што мы называем старэннем звычайна гэта тое что так. мы назіраем да? калі напрыклад у чалавека скура становится больш э, з маршчынками ці калі косткі становятся больш крохкія бок не... так так так то бок нейкія прызнакі знешнія якія у біялогіі агулам называюцца фенатыпам фенатып як нейкія знешнія прызнакі і мы можемм счытваць мы як э, людзі сваімі вачыма менавіта гэтыя знешнія прызнакі але заўсёды ў гэтых знешніх прызнакаў ёсць нейкі малекулярны механізм малекулярнай прычыны і okay. э, вось экспрэсія генаў гэта як такое акенца маленькая у гэтый механізм якое можа нам падказаць што ж насамрэч ляжыць у падмурку гэтых фенатыпічных зменаў зразумела А як дадзеныя атрыманыя на чарвячку перанесці потым на чалавека э, гэта добрае пытанне пэўныя механізмы яны э, нязменныя ці як кажуць таксама біялогіі кансерватыўныя і больш-менш э, аднолькава працуюць і ў чавячку і ў чалавеку нават болей за тое нейкія механізмы агульны той же транскрыпцыі про якія мы казалі ўжо яны падобна дзейнічаюць і у аднаклетачных арганізмах напрыклад uh -huh. Э, у клетках э, дрожжаў у да, і шмат што у таких фундаментальных біялагічных працэсаў было вывучана на дрожжах і потым просто гэта пацвердзілі ці знайшлі у чалавека так все мы сваякі далёкія так. дрожжані добра тады зразумела пра чарвячка але наколькі я разумею зараз тваё даследаванне ну, яно яшчэ больш прыкладное і звязанае менавіта з чалавекам Таму што ты займаешся генай рэгуляцыі у клетках нырак як гучыць назва твайго даследавання Ну назва па-ангельску гучыць як Regulatory networks in podocytes і гэта менавіта як ты сказала да гэта <laughs> агент ну, рэгуляторнай сеткі ў падацыта і тут насамрэч можа падацца на першы погляд што вельмі вялікая адлегласць тэмаў ад старэння ў чарвячках напрыклад да рэгуляторных сетак у падацытах да бе сінтэзульна валакну насамрэч гэта ўсё больш-менш адно і тое ж да гэта вучыць дзіўна і смешна але гэта так э, для сістэмнага біолага ўсё ёсць сістэма да? <laughs> Э, зараз калі б тут быў міша бы <laughs> сказал добра все зразумела все одно і тое ж у мне толькі два пытання <laughs> что такое генна рэгуляторныя сеткі і что такое падацыты канешне зараз мы крышачку больш занурыся у дэталь але генна рэгуляторныя сеткі звязаныя непасрэдна з транскрыпцыяй з актыўнасці генаў якраз тое што мы абмяркоўвалі да? Так. і гены рэгуляторныя сеткі ну давайте дадзім азначэнне гэта малекулы біялагічныя якія ўзаемадзейнічаюць паміж сабой і якія ў выніку кантралююць актыўнасць генаў гэта бялкі які мы называем транскрыпцыйныя фактары так. Вось транскрыпцыйныя фактары гэта такія бялкі якія сядаюць на пачатку гена і калі э, пэўныя умовы выконваюцца то гэты ген пачынае счытавацца і пачынаюцца напрацоўвацца копіі РНК, ну, якія потым транслююцца ў бялок. То бок вось гэты транскрыпцыйных фактараў шмат і яны могуць кантраляваць розныя гены, розныя транскрыпцыйныя mm -hmm. фактары. І адначасова ў клетцы шмат гэтых транскрыпцыйных фактараў працуе. Ёсць яшчэ mm -hmm. мікраРНК. Mm -hmm. І вось усё гэта разам, калі вывучаць, яно яшчэ mm -hmm. ўзаемадзейнічае паміж сабой, прыводзіць mm -hmm. да змянення актыўнасці генаў і ўсё гэта разам можна назваць генна-рэгулаторныя сеткі. Так гэта дарэчы вельмі слушнае падсумаванне То бок ось у нас ёсць ДНК якая нязменная і аднолькавая ва ўсіх клетках а а? Так. потым у нас такі чорны яшчык дзе <laughs> адбываецца нешта незразумелае і ага. у нас ёсць фенатып То бок вось розныя гэты тыпы клетак розныя тканіны розныя органы як мы ад гэтай аднолькавай ДНК прыходзім да ўсёй гэтай разнастайнасці прычым дынамічнай разнастайнасці Таму што мы ж яшчэ і адказваем на інфекцыі і расцем ці змяняемся Вось гэта якраз чорны яшчык мы і спрабуем апісаць як генна-рэгуляторную сетку Ну канешне вы взяліся не за лёгкую справу <laughs> нелёгкую А як вы гэта робіць? Зразумела, што вы ж не проста апісваеце чорны ящик. Хто так. вам даў грошы <laughs> апісваць чорны ящик. ставілі <laughs> нейкія канкрэтныя больш-менш перад сабой пытанні. Так? Ну так, як агульная тэма, якая аб'ядноўвае і маю доктарскую і мае тэзісы магістратуры і нават мой дыплом пальну, гэта актыўнасць генаў і гэта генрэгаторныя сеткі. Але вось у маёй доктарскай аб'ект даследавання з якім я працаваў гэта падацыты і падацыты гэта спецыялізаваныя клеткі якія знаходзяцца у капсуле боумана капсула боумана хто памятае з біялогіі школьнай гэта такая функцыянальная адзін канырак дзе адбываецца фільтрацыя першасная крыві і утвараецца першасная мача кажа что такое ныркі <laughs> Таму што шмат хто навучаўся па-руску ныркі розку почки. У жывёл ныркі гэта органы, якія выконваюць функцыю фільтрацыі крыві. А то сялякіх шкодных рэчываў, якія атрымліваюцца ў нас падчас нашай жыццядзейнасці. Вось мы яму ежу змагаемся з вірусамі гэтак далей. І так сляды ўсіх гэтых працэсаў яны застаюцца ў нашай крыві ў выглядзе нейкага малекулярнага смецце. І вось гэта смецце яно для нас не карысна, яго трэба выводзіць. І у нас ёсць а, для гэтага спецыяльная сістэма выдзялення, да, мочавылучальная сістэма. Э, мы вылучаем мачу і мача гэта вода, плюс э, усялякія шкодныя рэчывы, якія нас запасіліся ў нашым арганізме, іх трэба выкінуць. І вось вода гэтая яна бярэцца з крыві ну вось як бы мы хочам вывести смецце але мы не хочам каб у бялкі якія таксама знаходзяцца ў крыві якія карысныя выконуюць там важные функцыі каб яны таксама з гэтым смеццем выдаліліся і угу. перайшлі ў мачу бок падацыты яны сядзяць вось гэтай капсулі бомана і яны абгортаваюць маленькія капіляры кравяны і утвараюць сваімі ножкамі отросткамі такую структуру якая падобная нібыта на маланку бок яны так один у один заходзіць гэтыя ножки і вось паміж імі бялкі спецыяльныя выстройваюць фільтрацыйны бар'ер Ці правильно я разумею что ныркі працуюць так у іх кроў падаецца под ціскам і mm -hmm. падаецца спачатку у вялікіх сасудах а потым гэтыя сасуды ўсё змяншаюцца змяншаюцца змяншаюцца да маленькіх капіляраў да? угу. Э, у гэтых капіляраў тонкія сценкі і гэтыя капіляры абгортваюць спецыяльныя клеткі падацыты у якіх ножкі угу. я угу. зараз зразумела што таму яны падацыты і называюцца таму што подас это ножка па латыні так. і значыцца яны абхопліваюць гэтымі ножкамі гэтыя капіляры гэтыя ножкі так зашэпліваюцца нібыта замок да маланка угу. і за кошт э, ось гэтага ціску, крыві за кошт mm -hmm. того, што туды кроў паступае, паступае, паступае і она mm -hmm. вымушана неяк прасочвацца да, праз раз... прамежак праз шчэліны паміж ногкамі Да яна ага. прасочваецца. То бок яна прасочваецца праз сценку капіляраў, а потым яшчэ праз шчыліны паміж ножкамі цячэ. Так, так. І у капілярах застаюцца ў сярэдзіне патрэбныя бялкі вялікія. А вось у гэтым зігзагу шчылінах ідзе ўжо менавіта фільтрацыя бок яны працуюць як фільтр да? так, так. яны забіраюць на сябе дрэнныя атрымоўваецца да гэтыя падацыты Ну як забіраюць яны пропускаюць кепска ага. яны пропускаюць кепскае і не пропускаюць тое што патрэбна так зразумела Але наогул напэўна быць такімі жывымі фільтрамі не так то і лёгка бо усе гэтыя дрэнныя рэчывы яны ж э, уплываюць на гэтыя клеткі яны стаяць паміж кроўю і тым, што трэба выкідаць потым. І гэта ж таксама на іх здароўе да уплывае так бо адзін з фактараў это высокі ціск другі фактар які можа пашкоджваць гэтыя клеткі гэта нейкія таксіны якія ці ўвесь час прысутнічаюць арганізме ў маленькай канцэнтрацыі ці проста калі ў высокай канцэнтрацыі нейкую атруту выпіў гэта можа прывесці да адказу нырак Ага. І праблема і бяда з падацытамі ў тым, што яны у дарослым арганізме яны ўжо канчаткова дыферэнцаваныя клеткі. Яны не дзеляцца, не аднаўляюцца. То бок калі адна памрэ, то новая на іх змену ўжо не прыйдзе. Так не прыйдзе. І а, як вынік пашкоджання гэтых клетак, а, ну і таксама ў працэсе старэння, напрыклад, яны губляюць вось сваю форму гэтую з ножкамі. Ножкі ўцягваюцца. Ага і потым урэшце гэтыя клетачкі адрываюцца ад капіляраў і змываюцца з мачой То бок яны перастаюць абдымаць капіляры так. адлятаюць так. да? Гэта вельмі драматычны <laughs> лёс так. змагацца змагацца за свой вялікі арганізм потым просто так і на вялікі жаль вось зараз на дадзены момант у нас не існуе эфектыўных лекаў якія гэты бы працэс пашкоджання uh -huh маглі спыняць запаволіваць ну ці у ідэалі ўвогуле павяртаць но ну, слухай атрымоўваецца што арганізма у здаровага у яго ж ёсць нейкі патэнцыял то бок гэтых клетак іх шмат і хопіць як бы да канца жыцця да так, а, так, але так. калі гэта нейкае захворванне ці калі ты выпіў яду то угу. ты іх пашкодзіў і няма лекаў каб гэта неяк палаць ну каб их аднавіць да, так так так угу. это працэс у адным накірунку канцы гэта дыялісці замена нырак заўсёды і калі мы кажам пра старэнне дарэчы хранічнае захворванне нырак гэта ж таксама адно з захворванняў якія вельмі цесна звязаны са старэннем то бок яго верагоднасць павялічваецца вельмі моцна са старэннем вось менавіта таму што гэтыя клетачкі не аднаўляюцца а на працягу жыцця паступова выпрацоўвае свой ресурс і змываецца то бок калі вырашыць гэтую праблему то можна дапамагаць як бы з якасцю жыцця сталых так, людзей так, конечно конечно тады пытанне вось значная праблема так. класныя падацыты адно незразумела ты бе інфарматы что <laughs> ты з імі робіш ты ж не працуеш у мокрай лабараторыі менавіта з падацытамі что ты тады вывучаеш А я вывучаю гэтую самую чорную скрынку, пра якую ага. мы казалі. Вось у нас ёсць геном, які не змены ва ўсіх клетах. У нас ёсць фенатып, вось гэтыя падацыты. І ага. Так. прычым гэта фенатып, які змяняецца. Да? У нас усе ёсць здаровыя падацыты, а ёсць хворы, якія губляюць сваю форму і іх змывае. Угу. І вось што адбываецца в гэтай чорнай скрынке паміж тым момантам, калі у нас клетка здаровая і калі яно ўжо хвора яе змывае. Мы хочам зразумець механізм. Таму што калі мы разумеем механізм, мы можемм знайсці, як гэты механізм настроіць ці падправіць ці неяк уздзейнічаць на яго. Так, то бок ты зараз кажаш вось менавіта пра гэты э, механізм рэгуляцыі працы генаў да? менавіта так. добра якімі метадамі ты намагаешься зразумець гэты механізм як гэта адбываецца Ну вось мы ўжо размаўлялі крыху пра транскрыпцыйныя фактары пра бялкі так якія сядаюць на ДНК і распачынаюць актыўнасць гена. І адзін з метадаў, угу. як мы можемм даследаваць генарэгулятарныя сеткі, гэта глядзець, дзе транскрыпцыйныя фактары звязваюцца з малекулай ДНК. На жаль, гэты метад недаступны для ўсіх транскрыпцыйных фактараў. ёсць пэўнае абмежаванне по гэтаму метаду, таму што мы не можемм гэта ну, на сённяшні дзень зрабіць для ўсіх транскрыпцыйных фактараў толькі для нейкага адносна невялікага набора мы можем э, памераць вось у жывых клетках дзе гэты транскрыпцыйны фактор звязваецца з ДНК але не для ўсіх няма магчымасці няма там рэактываў неабходных распрацаваных каб зрабіць гэта з усімі транскрыпцыйнымі ага. фактарамі да таго ж гэта вельмі дорага і працаёмка і ага. нават калі б тэарэтычна яны былі гэта быў бы вельмі вельмі дарагі праект Вось Но тым не менш у нас вось ёсць гэтай дадзены для двух-трох транскрыпцыйных фактараў, А далей мы можемм выкарыстоўваць іншыя дадзеныя іншыя эксперыменты, каб далей разблытаваць і, і будаваць нашы сеткі рэгуляторныя. Напрыклад, адзін з метадаў. Гэта ацэнка адкрытасці малекулы ДНК справа ў тым что молекула днк звычайна у клетке знаходзіцца ў таким скрушаным стане і большасць днк неактыўная як мы уже казалі у пэўным тыпе клеток у пэўнай клетке актыўная толькі невялікая частка генам угу. і адпаведна толькі гэтая частка днк дзе гэтыя гены знаходзяцца яна адкрытая яна разблытаная Вось таму што яны распрамляюцца трошки каб туды маглі сесці розныя у Э, транскрыпцыйныя фактары бялкі так так ферменты і распачаць гэтую актыўнасць гэта не дае нам э, непасрэдных наўпроставых дадзеных по звязванню транскрыпцыйного фактора з днк але калі мы ведаем вось гэтыя адкрытыя часткі мы можам далей іх прасканіраваць справа ў тым што у кожнага транскрыпцыйнага фактара можна эксперыментальна проаналізаваць і даследаваць на якую паслядоўнасць ДНК гэты транскрыпцыйны фактор садится з якой паслядоўнасцю ДНК ён звязваецца ага. Вось і э, калі у нас ёсць такі эксперымент мы можем потым паглядзець і знайсці гэтай паслядоўнасці знайсці гэтай паслядоўнасці так прыгажосць э, у тым что пэўная частка гэтай паслядоўнасці яна аднолькавая у і не залежыць ад тыпу клеткі ад э, фізіялагічных умоваў то бок э, ці правильно я разумею что вось ёсць транскрыпцыйныя фактары гэта белкі якія даюць як бы ферментам клеткі сігнал про тое что менавіта гэты ген зараз трэба счытваць ён mm -hmm. павінен працаваць mm -hmm. І гэтыя бялкі яны садзяцца на ДНК, але яны садзяцца не проста абы дзе, а яны садзяцца на нейкую канкрэтную паслядоўнасць у гэтым гене менавіта э, нейкую канкрэтную пасадоўнасць ДНК Ага і даволі універсальная для розных клетак для клетак вось тых жа нырпадацытаў, што ты вывучаеш і для там нервовай сістэмы Ну так так на ага так і вы значыцца бярэце дадзеныя пра тое дзе адкрытая ДНК так якія атрымалі наогул іншыя навукоўцы у іншых лабараторыях і просто выклалі ў базы дадзен па адкрытай ДНК гэта нашы дадзены таму ага. што яны мусяць быць па-першае спецыфічнымі бок менавіта з падацытаў Таму што ў кожным тыпе клетак і нават у падацытаў хворых і здаровых гэта карціна часткі ДНК адкрытая будуць крыху адрознівацца А вось дадзеныя па гэтых матывах паслядоўнасцях караценькіх транскрыпцыйных фактараў вось гэта дадзены які напрацаваны на працягу шмат год э, безліч э, лабараторыі То бок вось гэтыя матывы гэта гэтыя э, караценькі паслядоўнасці ДНК на якія будзе чапляцца транскрыпцыйны факт. Mm -hmm. да? Mm -hmm. Ага і вы бярыце ўсе гэтыя э, паслядоўнасці, якія знаходзілі людзі раней там да вас і шукаеце на сваіх адкрытых участках ДК. Так. І гэта ўсё вы робяце з дапамогай біяінфарматычных метадаў. Таму менавітычна гэта аналіз проста тэксту. Так, ну, так. Там ёсць яшчэ некалькі крокаў у гэтым працэсе, але э, на выхадзе мы можем прадказаць з пэўнай долей верагоднасцю што вось гэты транскрыпцыйны фактор садзіцца на гэтай часткі гена і як ты будуеш гэтую сетку то бок э, ну вось мы значыцца э, робім гэтай прадказанні дзе транскрыпцыйны фактары могуць сесці на ДНК потым у нас ёсць э, нейкія дадзеныя эксперыментальна ідзе мы непасрэдна ведаем для аднаго-двух фактараў дзе яны сядаюць ДНК то бок мы аб'ядноўваем розныя тыпы дадзеных мы таксама выкарыстоўваем дадзеныя по актыўнасці мікраэра да? потому что гэта таксама частка рэгуляцыі і ўсё разам потым мы збіраем у сетку генной рэгуляцыі дзе ў нас ёсць транскрыпцыйныя фактары якія рэгулююць э, шмат генаў гэтыя сеткі перакрываюцца то бок як ты правильно кажаш один ген можа рэгулявацца некалькімі фактарамі і один фактор звычайны рэгулюе шмат генаў далей до да гэтага яшчэ далучаюцца мікрарынка і рэгуляцыя мікрарынка і увогуле ўсё гэта стварае такую модель Вось якая нам прадказвае актыўнасць генаў і як гэтая актыўнасць будзе змяняцца калі мы нешта робім з нашими регулятор расскажи тады калі гэтые даследаванні вось будуць завершаныя у тым сэнсе што калі вы праверыце гэта ўсё на жывых клетках і скажце ж гэта сапраўды так працуе як гэта mm -hmm. потым можна выкарыстоўваць у медыцыне той жа Ну як выкарыстоўваць калі мы ведаем механізм і мы ведаем што ў ім зламана мы можемм паспрабаваць гэты механізм адрамантаваць Ух ты Ось. як адрамантаваць гэта э, ўжо пытанне канкрэтных інструментаў і метадаў малекулярных ну, Вось я ўжо згадываў што мы можемм напрыклад калі мы ведаем што нейкі э, транскрыпцыйны фактор павышае сваю актыўнасць а ён не павінен у норме павышаць сваю актыўнасць мы можемм яго прыглушыць выкарыстаннем гэтых самых маленькіх э, рынк мікрарынка про ты якія мы вось размаўлялі якраз такі ў мінулым выпуску э, вось яно <laughs> просто сказала что <laughs> Вось мікрарынка яны могуць змяншаць актыўнасць генаў шляхам разбурэння МРК і гэта можна выкарыстоўваць медыцыне. Ну ведаеш я так тэарэтычна. Так. А тут вось так. вам прыклад. Вось у нас ёсць транскрыпцыйны фактор, які працуе, калі яму не трэба і мы бярэм і гасім яго з дапамогай мікрарынка. Так Дякуй. Ну вось, вось неяк так і э, я не ведаю Мачыма варта яшчэ сказаць что мы таксама працуем паралельна з іншымі сістэмамі біялагічнымі з іншымі тыпамі клеток з іншымі органамі увогуле то бок яшчэ раз подкрэслю что тыя метады тыя падыходы якія я ўжываю мы ўжываем яны не прывязаны для канкрэтнага аб'екта і да канкрэтнай uh -huh. хваробы яны даволі універсальны і выкарыстоўваюцца для вывучэння абсалютна розных рэчаў. Слухай, тады давай сфармулюем нейкую мараль з гэтага ўсяго, які тейкхол месседж ты б хацеў, каб вынеслі слухачы з гэтага выпуску нашага падкаста. Тейкхол месседж. Па-першае, я б сказаў, мабыць, што вось падзяленне на пэўныя прадметы, яно умоўнае, і заўжды трэба памятаць што ёсць сувязі паміж феноменамі які мы вывучаем там у біялогіі умоўна кажучы і у фізіцы ці ў хіміі што ёсць там базавыя веды па статыстыкі якія будуць заўсёды карысныя у любой навуковай галіне то бок прыкладная матэматыка напрыклад яна спатрэбіцца хочаш ты не хочаш калі ты займаешься біялогіі на нармальным узроўні яны спатрэбяцца то бок усе гэтыя веды там прыкладныя по біяхіміі ці фізіялогіі раслін яны патрэбны яны ствараюць табе пэўную карціну але гэта ўсё павінна стаяць на падмурку мыслення і метадалогіі калі ён ёсць то ты можаш не быць экспертам у нейкай галіне ты гэтыя веды потым распіраеш на запасіш але здольнасць крытычна мысліць яна найгалом так, насамрэч я думала пра сутнасць адукацыі і што гэта асноўнае потому что ты ніколі не будзеш ведаць усё але э, ты за сваю адукацыю і школьную і потым вышэйшую асноўнае чаму ты вучышся гэта аналізу інфармацыі і як гэта рабіць ідзеі шукаць так. Ну і што яшчэ хочу сказаць Ну што трэба быць адкрытым да магчымасцяў і да розных выклікаў Таму што часта уваход у нейкую нову невядомую для сябе галіну і сферу ён адкрывае максімальную колькасць магчымасцяў і спрыяе твоему асабістому развіццю так выходзіць з каробачкі <laughs> так пабудаваць яе а потым выходзіць навука ж тым і займаецца што яна трошачкі пасовае межы гэтай скрынкі ну, так Да, то бок навука гэта той самы метад ось метад навуковы, які пашырае гэтую скрынку. Я магу скончыць яшчэ э, цытаты аднаго беларускага мысляра, якая мне вельмі падабаецца. Спачатку свабодным становіцца мысленне, а потым яно робіць свабодным усё астатняе. Дякуй, Дякуй, вельмі мы неяк пачалі з філасофіі і скончылі філасофіі і туды яшчэ прыплялі <laughs> біялогіі было вельмі так. цікава з тобой паразмаўляць Ну дзякуй вялікі табе за магчымасць паразмаўляць гэта была сапраўды цікава Так што шчыры дзякуй і поспехаў вам Я думаю ты таксама паслухаеш <laughs> абавязкова Да пабячэння Дякуй да сустрэчы